إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن أحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى da sake kasancewa tare da ku hudu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan jira muhammad sallallahu alaihi wasallam daga gagar makka zuwa madina wanda ya zo da daidai da uku ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da sha hudu kamar yadda aka saba shirin fatin rahama shirin ne da kan amsa tambayoyin da kuma tsararru kuke aikowa zuwa ga malam ta kan lambobin wayar daida aka saba aikowa wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai ta kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar kuma kamar yadda aka saba dai a yau ma muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano kuma sunana Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga amir ibn sa'ad ibn abi waqqas shi kuma daga babansa sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yake cewa adani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada min waja'in ashnaitu minhu ko ashfaitu minhu ala al-maut yake cewa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin hajjin bankwana ya zo ya duba ni saboda wata rashin lafiya da nayi mai tsanani kamar zan mutu da annabi so yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi balagani ma tara min alwaj'i wa ana zumalin wala yarithuni illa ibnatun wahidatun afa atasaddaqu bi thuluthi mali kice ya rasulullah ga dai irin yadda rashin lafiya ta ci karfi na ni kuma mutum ne mai wadata sannan babu wanda zai gaje ni bayan mutuwa ta sai ya ta kwaya daya afa atasaddaqu bi thuluthi mali na yi sadaka da sulisi biyu wato kaso biyu bisa uku na dukiyata kala la sai annabi ya ce a'a kala sai sa'ad ibn abi waqqas ya ce qultu sai na ce afa atasaddaqu bi shatri to na yi sadaka da rabin kala la sai ya ce a'a sai ya ce fasulusu to na yi sadaka da sulusi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulus eh sulusi sannan sai sake cewa wasu wasulusu kafir kuma sulusin ma da yawa innaka in tazara warasataka aghniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas yace kabar magadanka a cikin wadata shi yafi alkhairi sama da kabar su suna masu bukata suna roƙo a wajen mutane sannan yace walasta tunfiqu nafaqatan tabtazi biha wajen Allah illa ujirta biha hatta ta luqmata taj'aluha fi fimra'atik sannan babu wani ciyarwa da zaka yi dan Allah face an baka lada akanta a wata riwaya cikin bukhari illa zatta biha illa izzatta biha rif'atan inda Allah sai ka tsara samun daukaka a dalilin wannan ciyarwa da kai dan Allah yace hatta lomar da zaka sa a bakin batarka sai yace ya rasulullah ukhallafu ba'da ashabi yanzu sahabbai abokaina za su tafi su banni faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadta bihi darajatan wa rif'a annabi ya ce da shi kai ba za a barka ba ka yi wani aiki wanda kake neman yarda Allah da shi face ka ƙara daraja da ɗaukaka da wannan aiki wala allaka an tukhallafa hatta a bika aqwamun wa ka bika akharun kuma tayu a ba ka tsawon rai har da kai wani lokacin da wasu mutane za su amfana da kai wasu kuma su cutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yayi addu'a yace Allahumma amdi li ashabi hijratuhum wa la taruddahum ala aqabihim ya Allah ka zartarwa da sahabbai na hijirarsu kada ka dawo da su akan digadigansu sai ce lakinil ba'isu sa'ad ibn khawla yarsi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai sai dai wanda yayi rashi shine sa'ad ibn khawla annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa yana jimamin sa saboda ya rasu a makka bai samu yayi hijira ba kamar yadda kowane sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kwadayi yake doki wani hadisi yana tattare da fa'idoji masu yawa za mu ga sa'ad ibn abi waqqas shi yake ba da wannan labari kuma yana ba wa ɗansa amir ibn sa'ad wannan labari ne daga baya bayan shekaru yake cewa lokacin da suka fita hajjatul wada hajjin ban kwana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa yayi rashin lafiya a makka rashin lafiya mai tsanani wanda kusan har ya cire tsammanin zai tashi daga wannan rashin lafiyar ya zaci cewa ita ce kwanciyarsa ta ƙarshe daga ita sai kabari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je ya dubo shi domin ya gaishe shi ya yi masa addu'a Allah ta'ala ya ba shi lafiya to shine sai yake kokawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ciwon da yake ciki yake gaya masa cewa ga irin rashin lafiyar da kake ga ina ciki kuma ina da dukiya mai yawa a nan za mu ga ya nuna mana cewa ya halatta ko ya dace shugaba ya rika kai ziyara ga waɗanda suke ƙarƙashinsa waɗanda ba su da lafiya ya shiga ya dubo su ya yi musu addu'a wato babban mutum ba wani aibi ba ne ba kuma wani kasawa ba ce ba kuma rashin aiki ba ne idan da zai je ya dubo wanda yake ƙarƙashinsa wanda yake ƙasa da shi sawa'un shugaba ne na addini ko ko shugaba ne na siyasa ko shugaba ne na sarauta yayin da zai ji wani ba shi da lafiya ya yagi wani abu daga cikin lokacin sai je ya dubo shi yayi masa addu'a wanda yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga sa'ad ibn abi waqqas ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tattaki dan ya je ya dubo shi bal ma mun ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ma sa waɗanda suka yi imani da shi ba hatta ma wanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je har gida ya dubo shi akwai wani yaro ba yahude ne dan yahudawa ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya dubo shi har ma yake cewa da shi ka musulunta mana yaron ya zama na yana kallon babansa baya so ya saba masa kuma yana kallon annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kunya to babansa ya fahimci dai abinda yaron yake bukata sai ya ce kawai kai wa abul qasimi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kai masa biyayya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wajensa yana cewa na da Allah godiya ta tabbata ga Allah da wanda ya kubutar da shi ta hanyata wato kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ziyarci ma wanda ba musulmi ba kuma wannan ziyarar ta bada amfani mai kyau ta bada sakamako mai kyau a dalilin ta Allah ta'ala ya kubutar da wannan mutum daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wajensa yana alhamdulillahi allazi anqadhahu minan anqadhahu minan nari bi na gode wa Allah na yabe shi na yi masa kirari wanda ya kubutar da wannan yaro daga wuta ta sababi na ta hanya hanyata saboda haka ba gajiyawa ba ce a ce babba musamman shugaba yana ziyarar waɗanda ba su da lafiya yana zuwa domin ya ƙara kwantar musu da hankali shi kansa wato ita kanta ziyarar mara lafiya wani abu ne da yake taimaka masa wajen samun sauki wato abinda yake abinda ya shafi kwantar da hankalin mara lafiya da nutsar da shi wato ba karamin gudunmawa yake bayarwa ba wajen samun lafiyar wanda Allah ta'ala ya nufa zai tashi wanda ma ba zai tashi ba da ƙarshen lafiyar zai ƙara samun nutsuwa da makon ya zama cikin firgici da lazana da tashin hankali da tsoro saboda haka ziyarar babba ba karamin tasiri gare ta ba kuma sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama da bai kai wa sa'ad ibn abi waqas wannan ziyara sa'ad ibn abi waqas sai yake cewa ya rasulullahi kaga irin yadda cuta ta yi mun tsanani kaga yadda annabi yadda sa'ad ibn abi waqqas yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cutar ko rashin lafiyar da yake ciki wannan yana nuna cewa babu laifi dan mutum ya faɗi rashin lafiyar da yake ciki ga wanda yake fatan zai masa addu'a ko ma watakila in yana da wani magani da zai bashi ya ce ina fama da rashin lafiya iri kaza ko rashin lafiya ta tana damuna ko wani abu mai kama da haka wannan baya daga cikin kai koke zuwa ga wani Allah akwai kai koke da ainihin raki zuwa ga wani Allah wanda ba a san shi mutum abin da ya same shi wanda yake mara da kyau to ba daidai bane ya rika raki yana kai kuka zuwa ga wani ba Allah ba annabi yaqub lokacin da ɗansa ya ɓace ko kuma aka batar da shi annabi yusuf alaihissalam da kuma ɗan uwan annabi yusuf ɗin binyamin a lokacin yake cewa inna ma ashku bassi wa huzni ilallah inna ma ashku bassi wa huzni ilallah da damuwa ta da bakin ciki na ina mai da shi ga Allah ina kokawa wajen Allah to haka ya kamata mutum yayin da yake cikin damuwa da tashin hankali ko wata kaddara ta auka masa mara daɗi to ya rika kai kukansa gurin Allah ba ya rika raki a gurin mutane ba kamar yana kai karan ubangiji gurin bayansa wanda wannan bai dace ba to amma dan ka faɗi irin abin da yake damun ka ga wani wanda kake fatan addu'ar sa ko kake tunanin yana da abin da zai taimaka maka da shi na magani wannan baya daga cikin rakin da aka hana shi yasa anan sa'ad ibn abi waqqas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam qad balagani min alwaj'i ma tara ka dai ga irin yadda rashin lafiya ta yi mun tsanani sannan cewa ana mal. ni mutum ne mai kuɗi wannan ya nuna sa ibn abi waqqas yana daga cikin masu kuɗin sahabbai tare da cewa lokacin da aka yi hijira zuwa madina ba shi da wani abin a zo a gani na wadata balma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rika zama suka rika kwana a cikin masallaci saboda ba su da gurin kwana gidajen mutanen madina sun cika da baki ya zama na babu inda za a kai wani bako sabo da zai zo ya hijira sai ya kasance sa'ad ibn abi waqqas yana zaune ne a masallaci na annabi sallallahu alaihi wa sallama har lokacin da Allah ta'ala ya hore masa ya azurta shi sauraka sa'ad ibn abi waqqas yana cikin masu wadata daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina abubakar irin su sayyidina usman ibn affan irin ah, sayyidina ibn affan irin su abdurrahman ibn auf da shi sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas ma hatta bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya zama yana ɗaya daga cikin waɗanda suke wato ciyar da matan annabi sallallahu alaihi wa sallam suke ba su abin da za su amfana da shi za su ci a shekara sauraka yana ɗaya daga cikin masu wadata wannan ya nuna kenan ita wadata a karan kanta ba abin kushewa ba ce ba abin gujewa ba ce mutum ya ce shi ba ya son ya samu kuɗi ko ba ya son eh, kuɗi yana ga kamar gujewa wadata wani abu ne wanda shari'a take yabo a'a shari'a tana yabon idan an baka Allah ya baka ka gode idan bai baka ba ka yi haƙuri ka nema a wajensa wannan shine abin da shari'a take yabo kuma a gurin Allah ba zai yi wa mutum hisabi bane akan ya ba shi kuɗi ko bai ba shi ba zai masa hisabi ne akan ayyukansa ayyukansa na ƙwarai idan ya aikin kirki ubangiji ta'ala ya ba shi kyakkyawan sakamako ba tare da duba cewa yana da kuɗi ba a duniya ko bai da shi wanda ya ba daidai ba Allah ta'ala zai masa hukunci gwargwadon aikinsa ne ba gwargwadon wadatarsa ko rashinta ba saboda haka wadatarsa ba za ta sa Allah ta'ala a lahira ya yafe masa ba a kai shi aljanna kawai saboda yana da wadata haka nan talaucinsa ba zai sa Allah ya yafe masa ba kamar yanda talaucinsa da wadata ba sa Allah ta'ala ya azabta sa saboda wannan inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku tsoron Allah shi yafi ku karamci da matsayi da girma da daraja a gurin Allah saboda haka wanda yake yafi kiyaye dokokin Allah a cikin mawadata to ya yafi wanda yake cikin talauci ya fi kowa talauci amma kuma babu tsoron Allah a zuciyarsa wancan ya shiga aljanna saboda sakabo saboda kyakkyawan ayyukansa tare da wadata da Allah ya bashi anan wancan kuma ya shiga wuta saboda wato lalacewar zuciyarsa da munin zuciyarsa da lalacewar aikinsa duk da talaucin da ya fama da shi a nan duniya saboda ka ita wadata da rashin ta ba shine abin da hisabi yake ta'allaka da shi bara nan gobe kiyama na'am za a yi maka hisabi akan abin da ka ka samu na wadata da dukiyar da ka tara da yadda ka kashe ta da inda ka same ta wannan za a yi maka ba zai hana a yi maka hisabi akan wannan ba to amma in ya kasance ta halal kuma ka ce yadda ita inda ya dace ka taimakawa wanda ya dace ka taimakawa wannan ba wani abu ba ne illa iyaka dai ubangiji ta'ala dan ya tabbatar da adalcinsa ne maganar cewa akwai hadisin da yake fuqara ko kuma fakirai za su riga Abdurrahman ibn Auf shiga aljanna da wajen shekara 500 ko kuma ba zai shiga aljanna ba sai yana da rufe wannan karya ne babu magana cewa dan mutum yana talauci zai riga Abdurrahman ibn Auf kuma Abdurrahman ibn Auf ba shi kadai ne ke da wadata ba ai gabanin sa an yi ma wadata da yawa an yi ma cikin annaba waɗanda suke sarakuna ne sun mallaki duk duniya ma irin sa Annabi Sulaiman irin sa Annabi Dawud so saboda me shi zai shiga aljanna yana jan kafa ko yana jan yana jan ciki ko yana lallafi dan yana da wadata su in dai wadatacce ce to sai kasance waɗancan da suka samu sarauta su ba ma za su shiga ba kenan tunda su sun mallaki duniya gaba ɗaya sun mallaki mutum da aljan da abin da yake a ƙarƙashin sarautar su yana zama mulkin su ne mallakar su ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa annabi Sulaiman haza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab gashi nan kyautar mu mun tila mun baka ka dauka ka ba mu wanda kake so ka hana wanda kake so ba tare da bincike ba saboda haka wannan hadisi ba gaskiya bane cewa abdulrahman ibn Auf zai shiga aljanna yana jan ciki wannan ba gaskiya bane to wannan sa'ad ibn abi waqqas yake cewa ana zo malin wala yarisuni illa ibnatul li wahida kuma babu wanda yake zai gaje ni sai ya ta guda daya wannan wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan akan cewa idan mutum ya mutu ya bar ya daya baya da kowa baya da wasu wanda za su gaje shi sai ita kadai to za ta iya cinye dukiyar ita kadai wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayukan malamai da suka faɗa dangane da wannan domin yana cewa la yarisuni illa ibnatun wahida saboda haka inda a ce za a ba ta kasanta ne sauran kuma a tafi da shi bai tilmali to da ba zai rika kokawa ba cewa gashi yana da kuɗi da yawa kuma yarsa ce kawai za ta gaje shi sai to ai koka mutu ma za a ba ta iya nata ne sauran za a kai shi bai tilmali saboda ka ko kai sadakar ko kai akwai inda za a kai dukiyar ta amfana amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga masa wannan ba to shine yake to afa saddaqu bi sulusi bi mali na yi sadaka da kaso bi bisa uku na dukiyata wannan yana nuna maka yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suke da kwadayin alkhairi matuka da gaske ka duba so yake ma ya bada sulusi biyu na dukiyarsa wato kaso biyu bisa uku na dukiyarsa saboda ya ciyar da shi fi sabilillah wannan yana nuna maka yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka rika fitar da dukiyarsu suka rika bada ita fi sabilillah ba tare da sun yi rowa ba ga Allah ko kuma sun yi rowa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko sun yi rowa ga mu'mini to shi ne sai annabi ya ce da shi a'a ya ce to in ba da rabi annabi ya ce a'a ya ce to sulusi annabi ya ce to sulusi amma dai sulusi ma yana da yawa to wani hadisi akwai fawaid da yawa a cikinsa amma insha Allah za mu dakata a nan zuwa shiri na gaba insha Allah za mu dora daga kan inda muka tsaya Allah ta'ala ya mana jagora to amin musulmanin tambayar mu ta farko dai a wannan mako ta fito ne daga Ziyano Yamadawa da ke cewa shin yawan wasu wasi yana da yana iya bata sallah a wasi idan har ya fitar da mutum daga hayyacinsa ya kasance ma yana jin kamar ma ba sallah yake ba habu shakka zai ba bata sallah zai bata sallah illa iyaka abinda ake bukata ga mutum dan ya kasance mai yawan yi waswasi ne to kada ya rika aiki da waswasin kada ya kuma ya sakarwa zuciyarsa linzami don abinda ya zo masa na wasuwasi ya kade shi kada ya yarda da shi in ya kasance yana biyayya ga wannan wasuwasin to karuwa zai ta yi saboda haka wannan shine zai magance masa wasu wasi kawai ya rika jin cewa to yanzu saraka'a nawa yayi ma in yayi uku ya rika jin wai biyu yayi ko in yayi hudu ya rika jin ko uku yayi to duk sanda wannan wasu waswasin ya zo masa kawai ya kade shi matukar ya zama mai yawan wasu waswasi ne in yayi a uku amma zuciyarsa tana ga masa ko biyu yayi to ya dauke ta uku ukun yayi in yayi hudu zuciyarsa take riya masa cewa ko uku yayi to kawai ya dauke ta a hudun yayi saboda da zarar ya kasance yana biyayya ga wannan waswasin to kullun kuma zai ta karuwa kullun zai ta karuwa sai ya sujjada biyu sai ya rika jin cewa ai sujjada ɗaya yayi sai kuma koma yayi ta uku to in yayi sujjada biyu amma zuciyarsa tana cewa to ko sujjada ne ɗaya yayi to kawai ya watsar da wannan waswasin ya dauka sujjada biyu yayi wannan shine kawai zai magance masa waswasi a sallah amma in waswasi yayi sar yawa a zuciyar mutum har ya fidda shi daga hayyacinsa har ya tunanin wasu abubuwa daban in yayi yawa to babu sha shakka zai iya lalata mutum sallarsa to sai tambaya na gaba wanda ke cewa malam wani abu ne kai tsaye ya bambanta sujada kabili da kuma ba'adi a hukunci. to tun daga sunan su ma zaka fara gane da bambanci wannan an ce kabili wannan an ce ba'adi wato wannan qabla salam wannan ba'da salam wannan za a yi ta gabanin sallama wannan kuma za a yi ta kafin sallama sujada kabili kafin ayi sallama ake yin ta sujada ba'adi kuma bayan an yi sallama ake yin ta sannan abu na biyu sujada kabli ana yin ta ne gaba wato ana yin ta ne saboda an yi ragi a cikin sallah wato mutumin da ya rage wani abin da ya kamata ya yi shi a sallah musamman abubuwan da suka shafi wajibat a na sallah ya kamata ya zauna sai ya miƙe to kaga wannan ya rage wani abu na wajibi a cikin sallah to sai ya yi sujjada qabli ita kuma sujjada ba'di ana yin ta ne inda wato ainihin aka yi kari a sallah inda bai kamata ya wani abu ba amma ya manta yayi ya yi raka uku sai manta ya zauna da ya fara ta ya tuna cewa ai raka uku ya sai tashi ya kawo ɗayar to kaga ai ya samu ƙarin wani zama da wata tahiya da yayi ba a ta ba to sai sujada sujada ba'adi wato sai sujada bayan yayi sallah wannan su ne ban abin da yake bambance sujada qabli da ba'adi sujada qabli idan mutum ya manta ta bai yi ta ba tana komawa ba'adi wato da mutum yana da sujada qabli a kansa sai manta ya sallama sai ya tuna ah, akwai faƙabli da zai yi to sai ya dawo ya yi kaga ta koma ta koma ba'adi to sai tambayar shafi'u haruna wani rike tambayar menene hukuncin daga murya yayin tasbihi a ruku'u ko kuma sujada ba buƙatar ka daga murya ba buƙatar ka daga murya kawai kai yadda za ka ji yadda kanka kai kadai saboda inda a ce kowa zai daga murya lokacin da yake tasbihi ko ruku'u ko a sujada to da sai masallaci ya rika dimewa da hayaniya lokacin da aka yi sujada ko aka tafi ruku'u sauraka da ake bukata hatta liman shi ma ba sai an jima yake faɗa ba ko da ma akwai wanda zai ji kai ya wuce na kusa da shi dab da dab amma ba ba bukatar daga daga murya anan to sai tambayar Dahiru Idris Alhassan wanda ke tambayar wane ne Abu Ayyub ansari Abu Ayyub ansari ah, ɗaya ne daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sunan shi khalid ibn zaid ibn kulayt wanda mutumin madina ne kuma sannan daga kabilar khazraj yake daga wato far'in reshen banin najjar banin najjar su ne akhwalun nabi sallallahu alaihi wasallam su dangin annabi sallallahu alaihi wasallam na wajen uwa shi wannan abu ayyub daga wannan bangare ko wannan kabila ya fito mutumin kabilar khazraj ne kuma bangaren banin najjar shine wanda ya samu sharafin ba saukar annabi sallallahu alaihi wasallama a gidansa lokacin da ya hijira kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina ɗakin matarsa sauda bintu zama da lokacin ita kaɗai ce matarsa aisha lokacin bata tare ba to kafin ya samu ya gina ta ko gidanta ko ya gina masallaci to ya sauka ne a gidan abu ayyub ansari khalid ibn zaid a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina duk mutanen madina kowa yana kwaɗayin ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidansa saboda ka sun biyo taguwarsa ko yana kokarin yadda zai jalin zamin ta yayi gidansa da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika cewa da su da uha fa innaha ma'mura da uha fa innaha ma'mura ku kyale ta ita wacce aka ba wa umarni ce wato an ba ta umarni inda ya kamata ta tsaya nan za ta tsaya saboda haka kowa ya zira mataguwar annabi sallallahu alaihi wasallam ido har sai da ta zo daidai kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari sai ta sai ta a gurin to sai aka fahimci cewa nan Allah ta'ala ya zaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka gidan Abu Ayyub al-Ansari gidan bene ne akwai sama da ƙasa ne to gida ne na bene sama da ƙasa sai ya nemi annabi sallallahu ya zauna a sama sai annabi sallallahu ya ce a gare ya zauna a ƙasa saboda masu zuwa gaishe shi in ya zauna a sama zai zama akwai takurwa ya zama na Abu Ayyub al'ansari yana ƙasa annabi sallallahu yana sama to duk wani wanda zai zo gaishe shi to sai ya biyo ta ƙasa kuma ga iyalansa zai zama akwai takurwa a ciki sai ya ce a ka bar in zauna a ƙasa kai da iyalinka sai ku zauna a sama suka zauna a sama da dare sai ruwa ya bare to shi ne ya tashi ya ɗauki abin nan gwadansu da suke rufa da shi da shi da matarsa su karɓi ruwan nan suna ta tsane shi suna ta tsane shi kar ya zubo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka a daren da ya ba samu sun yi bacci ba da safe ya sauko ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa abin fashi ya dame shi kuma yana jin nauyi a ce shi yana sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa ya ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa yake shi yana sama kuma ya gan shi yana yawo da takalminsa ko da kafafunsa yana taka saman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda haka abin ya dame shi ya dame shi ya dai matsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta hakuri to wannan shine Abu Ayyub al-Ansari yana da falala ba kankanuwa ba a musulunci a ɗaya daga cikin waɗanda suka yi yaƙe-yaƙe wajen ɗaukaka addinin musulunci ya yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya halatta sannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance cikin waɗanda suka karkafuta aka rika da su ana yaƙi da su a gurare daban-daban ƙarshe ma a gurin wajen jihadi can Allah ya karɓi ransa wato ya rasu ba wai aka kashe shi ba ya rasu ya ce kuma inda dai ya rasu abin ne shi shi yasa har zuwa yanzu kabarin abu ayyubal ansari yana ƙasar taki lokacin da musulmi suka je a wancan lokacin tana ƙarƙashin daular rumawa akwai wasu ruwayoyi da suke nuna cewa abu ayyubal ansari shi ya nemi cewa ma in an wato in in ya rasu ya gaya wa yazid ibn mu'awiya wanda shi ne a lokacin yake jagorancin ita wannan rindina zamanin mu'awiya ibn abi ya ce da shi idan na rasu a ɗauke na sai ka shiga ya kawo lulaka da ni can can can cikin garin kafirai iya iya inda zaka ke ga zaka iya zuwa sannan ku yi kabari na anan ku binne ne to kuwa haka aka yi daga baya kabarin sai ya zama a cikin tsakiyar ƙasa ta musulmi wato Allah ta'ala ya ba wa musulmi nasara suka bude wannan garuruwa aka shigar da musulunci saboda ka yanzu yana yana kasar taki Abu Ayyub al-Ansari ya rasu hijirar maza Allah sallallahu alaihi tana shekara 52 ta sai tambayar kusa wato tambaya ta gaba da take cewa shin dole ne idan mutum ya ci wani abu bayan ya alwala sai ya kuskure bakinsa to abinda ake bukata wajen mai sallah yanzu mana sallar sai yi ta da nutsuwa da khushu'i wato kada wani abu ya rika ɗauka hankalinsa idan ya ci abinci misali ya ci abinci da sauran abinci a bakinsa ko ɗanɗanon abinci a bakinsa idan ya shiga sallah babu maki ya rika lashe-lashe to kaga wannan zai rage masa wani abu na nutsuwa da kushu'i a cikin sallarsa wannan shi yasa ya zama mustahabbi ba wai wajibi ba mustahabbi da zai kurkura bakinsa ya zama bakinsa babu wani ɗanɗano saboda yadda zai shiga sallah yayi ya gama cikin nutsuwa da kushu'i ba tare da wani abu ya gicciyo masa ba amma da za a ce misali ya ci abinci ya je kuma ya yi sallah bai kurkura bakinsa ba ba a cewa sallarsa ta ɓaci ko ba yi ba saboda cin abinci ba ya warware alwala sai dai cin naman raƙumi bisa magana mafi rinjaye saboda annabi sallallahu ya bambance tsakanin namar wata dabba da kuma namar raƙumi an tambaye shi zan yi alwala idan na ci naman karamar dabba alganam kenan annabi ya ce a'a ce to in na ci naman raƙumi fa annabi ya ce yi alwala to kaga wannan ya nuna ah, akwai bambanci tsakanin cin wani abincin da aka yi shi da naman karamar dabba rago ko tinkiya ko naman kaji ko wasu abubuwa da wanda kuma aka dafa da naman raƙumi annabi ya bambance tsakanin su wajen hukunci to in ba wannan ba dan ka ci abinci wannan baya bukatu ba a ci alwalarka ta karye dan baka kurkura bakinka ba inda ta karye ne to ba kurkura baki kawai za ka yi ba sai dai ka yi ka sake alwala gaba daya kamar yadda yake faruwa ga wanda ya ci naman raƙumi saboda haka babu ba ba ne kurkura bakin amma da mutum zai kurkura yana daga cikin mustahab mustahabbat abubuwa masu kyau domin zai taimaka masa wajen samun khushu'i a cikin sallarsa sai sakon abba abdullahi a galawa wanda ke cewa shin idan mutum yana da ubangida a kasuwa amma kuma ubangidan baya biya masa haƙƙinsa to baya biyan sa haƙƙinsa to dan ya ɗaukar masa kuɗi a matsayin haƙƙin nasa yayi laifi a wannan bai dace ba duk harkar kasuwanci ana so ya zama na akwai yarjejeniya tsakanin bangarori duka biyu ba a yi ba da kasuwanci kai kai ta bangaren ka kayar da shi ɗaya bai yadda ba Allah ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai abin da ya kasance kasuwanci ne ta hanyar yarjejeniya tsakanin ku to kaga ba na jin akwai wani ruwan gida da zai da zai yadda kai ka rika kanka albashi da kanka a cikin kudin sa ce in ka ka gama ciniki kawai ka duba ka ga yanzu me ya kamata kawai ka dauka kai ka bar wa kanka albashi inda haka za a yi to ko gwamnati ce da sai an cutar da ita ita ce da ake ga tana da kuɗi kuma kamar kuɗin banza to ko ita ce kowa zai rika dumbuza albashinsa da kansa ya yi wa kansa karin albashi sanda ya ga dama to babu shakka da da an karya ta to bare kuma wani mutum guda dan kasuwa ya zama na yaransu su za su rika yanka wa kansu albashi su iba da kansu abinda ya kamata tun da haƙƙinka ne ya kamata ka gaya masa cewa to kai ma mabukaci ne ka kana da iyali to kana bukatar ciyar da su amma baka da iyali kai kanka mai bukata ne ga karan kanka saboda haka wannan harka da kuke yi kai kana tsare masa kaya kana sayar masa to ya kamata a yi yarjejeniya ga abin da zai rika baka abin da zai baka ko a yini ko a sati ko a wata gwargwadon yadda kuka yi yarjejeniya da shi ko gwargwadon irin cinikin da kai gwargwadon irin abin da zai sallame ka wannan da yadda kuka ga dama ku ittifaki to wannan shine a shari'ance ya halatta amma haka kawai ka zama na kai za ka rika iba da kanka idan har aka yi wata-wata zai biya ka watan ya zo bai biya ka ba to kana iya kokawa in ma ka ga cewa baya biyan ka kana iya barin wannan aiki din ka nemi wani tunda daman abin da yasa kake masa aikin ai dan ka samu abin da zaka rike kanka ne ka rike iyalin kan da amma ba daidai bane ya zama kai zaka rika dauka da kanka kana bawa kanka hmm. sai sakon Shaibu Tela bici wanda ke cewa malam na bu wani sallah sai naga kuma yana dora sa akan hannayensa idan zai yi sujada to ya matsayin sallah ta a sallah kai da shi duka bata yi ba tunda har ka gan shi kuna sallah yana haka inda a ce misali sai da ka gama su ka gama sallah ya tashi zai fula sai ka ga shi ma haka yake sujjada to wannan sai ka a baya ta yi domin ga wanda yake bin liman to sallarsa tana da alaka da itikadin sa dangane da liman idan da zai bayyana cewa abin da liman ɗaya eh, wannan wannan liman ko sallarsa ba ta yi ba amma kai da farko kana da ganin sallarsa ta yi sanda ka bi shi to kai ba aka sake sallah ba wato kamar misali liman ne ya yi sallah ga mutane amma bai da alwala mutane ba za su sani ba yana da alwala ko bai da alwala ta kare ko bata kare ba to su duk sallar su ta yi amma shi bata yi ba ko da zai fito ya ce jama'a sati biyu ina muku sallah amma fa wallahi ba na alwala to wannan shi ta shafa ko dai yanzu kun gama gane shi cewa a shi shi maha'inci ne ba za ku sake bin sallah ba daga lokacin ba ku ƙara bin shi ba amma sallar ku ta baya ba za ku dawo ku ce to sallar sati guda ko sati biyu sai kun sake ba irin wannan akan ba da labari a cewa wani wanda ba musulmi ba ya ainihin ya yi shigan burtu ya shigo cikin musulmi ya nuna shi musulmi ne ya ɗau shekaru yana taiwa musulmi sallah daga baya suka gane ba musulmi ba ne to a zo ana ta maganar cewa to sallolinsu na shekarun da suka yi shi kuma ya koma gefe yana ya cuce su to wannan wanda suka san musulunci sun san ba wani da cuta ya nuna shi musulmi ne kuma ya fito a matsayin malami an gan shi yana karatu ya haddace wani abu na qur'ani ya haddace wasu abubuwa na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san hukunce hukuncin sallah har suka nada shi limami alhali shi a zuciyarsa ba musulmi bane to ko shekara nawa aka yi matukar ba su gano cewa ba musulmin bane ta rana su gan shi a coci yana ba da sallah ga mutanen coci matukar ba irin wannan suka gani ba to su sallar su tana nan wannan zamantowarsa a zuciyarsa ba haka ne su ba a dora musu su binciki zuciya ba abin abinda yake cikin zuciya wannan sai an je alkiyama Allah zai tona shi yau mutum da sara'ir amma a nan duniya hukuncin zahiri ake da zahiri ake hukunci saboda haka mutumin da ka ga yana sallah ka bi shi sallah daga baya ka gane cewa ba a ƙasa yake sai a kan tafin hannunsa yake sujjada wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la salata liman la tusibu anfuhu min as-sujudi ma tusibu min ardi ma tusibu ma tusibu jabhatuhu yana babu sallah ga wanda hancinsa baya taba kasa kamar yadda goshinsa sa yake tabawa kaga min al ya baya taba kasa kamar yadda goshinsa yake tabawa to wannan gaba ɗaya ma akan tafin hannun sa yake sujada ba akan ba a kasa ba ba akan shimfiɗa ba wannan ba shi da sallah to in har baka sani bane sai bayan an gama sallah daga baya ka fahimta to babu komai sallar kawacin ta baya ta yi amma idan kuna tsakiyar sallah ne kamar a ce ku biyu kuke yi yana gefen ka sai da aka yi sujjada aka yi raka ɗaya aka yi ta biyu a ta uku sai ka kula cewa ashe baya baya dora goshinsa a ƙasa kenan sai ka katsi sallar ka da shi ka ci gaba da taka za ka dora ne akan wacce ka sallata ba sai ka da ka saki fresh ba in kun yi raka biyu za ka ci kashe sallar ka ne daidai yake da wanda yana sallah alwashi ta warware in an tashi ba wai sake a ake ba ko ya tuna bai da alwala in an tashi ba sake ta ake ba matukar ba a gama ba shi kenan sai a ɗora akan wannan kawai haka in ka hango shi yana sujada akan abin nan to kai sai kawai kai niyyar ko rabu kai ka koyi ha zafi raƙo bai ni bai nika saboda haka kai ka ci gaba da sallar ka kai kadai shi ma ya ci gaba da yadda tashi kake shi kaɗai. to sai wani yake cewa wai ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya shekara uku kuma ba ta yi wani auren ba to shin ya halatta ya dawo da ita to irin wannan ba zan iya maka fatawar yanzu kuje je ku sake dawo da aure ba ta ce lokacin da abin ya faru ne ga ka ga ta watakila ma akwai wasu wanda abin nan sai a yi magana amma abu shekara uku yanzu ka ce kai kalma ɗaya kai ba saki ne na ɗaya bayan ɗaya ba wannan yana da yana da wuya haka amma maka fatawa cewa ku koma to za ka je ka samu wani malami ka zauna ka yi ka zube masa bayanin ya maka tambayoyin duk da ya kamata ya maka sannan ya baka fatawar da ya dace ta sai sako daga bawa da shi kuma yake cewa wai ina zuwa makarantar alkur'ani kuma a masallaci muke zama shin ya halatta na je idan ina cikin al'ada so maganganu biyu ne da malamai dangane da macen da suke al'ada za ta shiga masallaci ko za ta shiga ba jumhur suna cewa ba za ta shiga masallaci ba saboda hadisin sallallahu salama da yake cewa a wajen fitar mata masu wajen fitar mata sallar idi cewa waɗanda suke masu haila wale a ta zinnar musalla wa hatta masu haila su fita amma su kaucewa su nisanci gurin da ake sallah to suna hujja da wannan cewa hatta musalla an ce kasu halarci kasu zauna a cikin musalla su koma gefe to bare ko musallaci wanda yana gaba da musalla saboda haka suke ganin mace mai haila ba za ta ba za ta shiga masallaci ba hakanan akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri a cikin sunan Abi Dawud wanda yake cewa inni la uhillu al-masjida li junubin wala ha'id wala ha'id bazan halatta shiga masallaci ga mutumin da yake janaba ba ko wanda yake wata take da haila to wasu na hujja da waɗannan hadisai akan cewa bai halatta ba wanda shine ra'ayin jumhur amma wasu daga cikin malamai suna ga waɗancan ba za su iya zama dalilai da za su hana mace shiga masallaci ba tana haila idan akwai bukatar haka idan har akwai bukatar hakan za ta iya shiga eh, ta zauna ko ta wuce duk babu komai ko ta dauko wani abu suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sanda ya cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta je ta dauko masa tabarma a cikin masallaci sai yake cewa wata gurin da yake sallah suke ya rasulullahi inni ha'id sai ya rasulullahi sai haila nake fa annabi ya ce ke laysat fi yadiki haida take laisa fi yadiki shi hailaki ai hannunki take ba bari a ce in kin shiga zaki bata ko sabarmar ko masallacin saboda haka ki shiga ki dauko sai ce haida take laisa fi yadiki ya nuna kenan da a ce a hannunta take shine za a ce za ta bata abin nan so za ta iya shiga sannan akwai hadisin a cikin sayul bukari na wata kuyanga wacce mutananta suka kala mata sharri suka jefe ta da wani satar abin da bata sata ba wato wani abin wuya ne suka ce ita ta sata to bayan sun yi mata wannan tuhuma sai kuma gashi abin wata shirwa ta jeho abin daga sama aka tsinci abin aka fahimci cewa ashe ba ba ita ta sata ba to shi ne ta zo nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace akai ta masallaci a nan ta zauna wajen wata guda ko sai da haka a cikin masallaci ibn hazm yana cewa kaga mace ce balagaggiya kuma ta zauna a cikin masallaci wanda an san al'adar mata a duk wata suna yin al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da ita lokacin al'ada a fito da ita ba wanda yake nuna halaccin mace in akwai bukatar zamanta a masallaci ta zauna a cikin masallaci ko da kuwa tana al'ada matukar dai ba za ta lalata gurin da ake sallah ba annabi ya aje wannan mata a cikin masallaci da cewa mace ce wacce za ta iya yin al'ada to saboda wancan hadisi kuma na Abu Sa'id inna la uhillu al-masjida li junubin aw ha'id wanda yake cewa ban halatta wa mace mai haila ta zauna a masallaci ba ko mai janaba hadisi ne wanda yake da rauni hadisi ne munkar raunin sama yana da tsanani kwarai da gaske saboda ka ba zai iya zama hujja a cikin irin wannan mas'ala ba hadisin waliya ta huyad al musalla wanda yake cewa mata masu haila in sun je su ƙaurace wurin da ake sallah wannan ba yana nuna saboda suna hailan wato bai halatta su zauna a ciki ba saboda in sun shiga gurin da ake su za su katse sahu su ba sa sallah kuma in suka shiga cikin sahu kaga zai zama sahu ya kakkatse saboda aka cewa illar kawai saboda hailar su ce aka ce kar su zauna a musalla wannan ba zai zama ba illa ba ce ke, ko ba nasi bane wanda yake sarihi to a shahidai duk sanda ya zama na akwai bukatar mace ta shiga masallaci ko dan karatu ko sauraron lacca ko dauko wani abu hailar ta ba za ta hana mata ba musamman ma kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa haila wani abu ne da mace ba ita take jawo wa kanta ba ba kamar janaba ba janaba mutum na iya rabuwa da ita sanda da ya ga dama sabanin haila ita sai sanda ta dauki in ta zo ba za mace ba za ta iya cewa ita a yau ta zo a yau za ta kawar da ita ba ba kamar janaba ba ce kuma wani abu ne da Allah ta'ala ya rubuta wa mace mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha inna hadha shay'un katabahu Allah ala banati Adam saboda wani abu ne wanda ba ita ke wa kanta ba kuma ba ita ke dauke wa kanta ba to bai kamata a hana ta wani abu na addini ba ko na ambatan Allah ko na karatun Qur'ani ko na halatta gun karatun Qur'ani tsawon lokutan da take dauka tana haila tare da cewa ba ita ce ta jawo kanta ba wani abu ne na kaddara ubangi ta Allah ya abin to bai kamata ya zama kuma wani abu da zai zama shamaki tsakaninta da abin da za ta samu lada ba kamar halarta karatu ko wurin karatu ko zuwa inda ake karantarwa saboda in aka ce haka matar da take karatu tana daukan qur'ani misali a a halka kuma ba ita kadai bace cikin group ne to zai zama da duk wata sai ta yi fashin iya adadin kwanakin da take haila wata tana haila wata kila za ta yi kwana bakwai takwas tana haila sai duk a cikin kwanakin wannan za ta yi fashin karatunta to wannan zai zama akwai cutarwa gare ta to bai kamata a yi mata wannan uquba ba a bisa hikimomi na shari'a da makasin na shari'a akan abin da ba ita ce ta ta yi wa kanta ba saboda haka in har akwai bukatar karatu da zai sa yi to mace za ta iya halarta babu komai insha Allah ta sai sakon Ibrahim Gezawa wa ke cewa malam dan Allah yi mana karin bayani akan daidaita sahu shin kafafu ne ake hada ko kuma kafada to abinda hadisai suka nuna hadisin Anas hadisin Nu'man ibn Bashir da wasansu suna nuna ana hada duka biyun ne da kafadin da kafa ce aitu ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalziqu ka'aba ahad ahaduhum yalziqu ka'abahu bi ka'abi sahibihi wa mankibahu bi mankibi sahibihi Nu'man ibn Bashir yake cewa naga ɗaya daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam an zo sahu yana hada digensa da diggen dan uwansa da kuma ainihin kafadarsa da kafadar dan uwansa abinda ake nufi da hadawa anan ba wai ana nufin dole kafadarsa sai ta jingine da kafadar wannan ba wani abu ne da watakila ma in aka ce haka ba zai yiwu ba saboda a cikin sahu wani dogo ne wani gajere to kaga ka ce duk sai sun kafadunsu sun haɗu da juna to anan kaga sai inda shi gajeren wani ciko za a yi masa yadda zai taso har ya kai tsawon tsawon wanda yake mai tsawo abinda ake nufi muhazat wato su zama sun jeru sun zama wato a layi guda ta yadda ba wannan bai yi ciki ba wancan bai yi waje ba wannan bai motsare can ba to kowannen su ya zama da sun tsaya a layi guda suna saiti guri guda kuma ba tare da sun bar gab a tsakanin su ba wannan shine abin da ake nufi da hada kafaɗa da kafaɗa da hada diddige da diddige ba yana nufin cewa kafaɗar da kafaɗar sai sun gogi juna ba ko diddigen da diddigen na diddigen wani diddigen sa ya wani tsafa suna da tsawo wani kuma ba ta da tsawo to yana abin da ake nufi kasu bar wata furja to kasu bar wani wani guri wani gab tsakaninsu ta inda shidan zai shiga ya samu su wasu wasi sau abinda ake bukata ga masu hada sahu su hada kafadan su kuma hada digadigan ba wai daya daga cikinsu ake bukata babban da daya to sai sako na gaba wanda ya fito daga maman muhammad wadda take cewa shin ya halatta mace ta tafi wata kasar karatu ba tare kuma da muharraminta ba a ita kadai ta yi tafiya sama da kwana uku sama da tafiyar kwana uku bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana sai wala tusafiru imra'atun masirata salasata ayyam illa wa ma'aha zawjuha aw zu mahram kada mace ta yi tafiya tafiya da take tsawon kwana uku wato face tare da ita akwai mijinta ko kuma wanda yake muharraminta mijinta ko wanda ya haramta ya aure ta kamar ubanta ko ubanta ko kanin ubanta ko ko danta ko dan uwanta wato wa ko saboda haka wannan shine da hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar masirata salasata ayyam da ya fada faɗa da yake nufi da tafiyar kwana uku wato tafiyar da a da ake yin ta a kwana uku ba wai ana nufin tafiyar yanzu ta kwana uku ba tafiyar yanzu ta kwana uku a da can watanni ne wasu ma za a ɗau shekaru yanzu nan awa hudu daga nan kano sai ka sauka birnin jidda a cikin awa hudu wanda a da in a ne wasu shekara suke yi ma ba su je ba to ba wannan kiyasin ake kiyasi irin na da kamar wanda zai taso daga makka ya ce zai zo madina tafiya kilomita 400 to ba zai yi ta ba a dacen sai ya kwashe kwana uku ko fiye da haka yana tafiya to irin wannan saboda tafiya ne akan raƙuma ko kuma tafiya ne akan dawakai to wannan shine kiyasin da ake nufi da masirata salasta ayyam wato mace ta yi tafiyar kilomita yanzu a kaddara kilomita 300 abin da ya sama kada mace ta yi wannan sai tare da mutumin da yake muharraminta ko kuma zo abin nan a mijinta dukkan wata tafiya da za a kira ta bulaguro ke ta yi bulaguro in tafiya ne a cikin gari gari za ta bari ba wannan babu matsala wato inda har a cikin gari ne ba sai ta samu maharami ba wanda yake na'ibawa mata da take na'ibawa ta tafi rijiyar lemo misali ko ta tafi bacirawa kaga ƙarshen gari da ƙarshen gari kenan to wannan ba a cewa sai ta samu harami tun zai a cikin gari ake amma in za ta fita ta bar gari to shi kenan wannan lokaci sai ta nemi sai ta nemi abin nan kamar ta tashi daga cikin garin kano za ta je ainihin beach to kaga ta fita daga gari to wannan yana da kyau zama tare da ita akwai muharrami wannan shine abin da ake ake nufi sannan idan misali karatu ne misali a ce za a kai wace karatu wani nata babanta ko wanta ko wani dan uwanta dai wanda yake muharramanta ko mijinta zai iya daukanta ya kai ta can in ya kai ta can gidan kata a hannun waɗanda suke su ne masu kula da harkar karatun su shikenan dama abin da ake nihi ta zama a halin tafiya amma in har ta je garin wani shi kenan ba za ka ce ai ta yi tafiya ba tunda tafiyar ba ita kadai ta yi ba to kamar yarinyar da take karatu a wani guri a wata jiha misali babanta ya sa ta mota ya kai ta har makarantarsu wannan shine abin da ake so kai ya ce ita kadai ta je tasha ta shiga mota wannan kuskure ne to sai sako na gaba wanda ke tambayar shin menene matsayin kuɗin la'ada da ake bayarwa idan an yi ciniki ko kuma kuɗin takalmi da ake baiwa masu nemo haya to duk wanda ka ba shi aiki in ka biya shi ladan aikinsa ba laifi ba ne kusan ma haka shine wajibi mutumin da dai ya maka aiki ka biya shi ladan aiki a asimsar shine dillali da ana ce mata samsara ana kiran shi kansa dallal din saboda shine yake jawo wa kwastobin na mai ciniki kwastoma ko ya jawo wa kwastoma wanda zai sayar masa da kayan da yake bukata to duk wanda za ka sa shi wani aiki ka ce ya je maka abu kaza ina neman gida zan saya in zo in samu mutum in ce da Allah ina son a samu min gida mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza wanda zai kai ya wuce kuɗi kaza sa mutumin nan ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya shiga ya fita babu shakka idan ya gama aiki na bashi ka sai in biya shi kudin aikinsa ko shi mai sayarwa ya ce ga kayana nan da Allah a samu mun mai saya kuma ya ta tallatawa ya shiga nan ya fita nan har ya samu wanda zai saya in ya zama aka sayar to ya yi maka wani aiki saboda shi ma dole ka biya shi haƙƙinsa wannan haka ita ce samsarar da ake ake nufi a shari'a amma haka kawai wancan ya shigo ni da mai kaya muna ciniki mun gama ciniki kawai ya ce ba zan ɗauka na wace na ba shi kuɗi to wannan babu ita shira ba wani aikin da ya mun shi bai nuna mun mai kaya ba shi ba shi na ba nemo kaya ba shi ba bai tallata wa mai kaya kayansa ba haka kawai shi ya zo ya tsauna a cikin kasuwa inda an yi ciniki to sai ka ba shi kuɗi wannan babu ita amma wanda za ka sa kamar irin waɗanda suke dillancin gidaje misali kaga aiki ake ba su su nemo mai saya ko su samu maka inda abin da zaka saya to a irin wannan in ka biya su babu wani abu su ne ma ka biya su amma kawai mutum da zauna shi baya baya komai kawai zaune yake da kan kujera ya ga wasu kawai suna ciniki sai je tsaya wanzu zama lokaci ya rika sa baki a kai masa rigi wanda ba kai ka bashi wannan aikin ba kai masa rage a ka sayar masa mana a kai yi maka sauki ba za ka same ta kasa da haka ba to wannan ba shi ba shi a musulunci don haka dillancin ba wai babu dillanci ba ne. dallal kalmar dallal abinda take nufi shi muke abinda dillali domin kalmar dilala shine a nuna maka shi mai saye a nuna masa mai sayarwa shi mai sayarwa a nuna masa mai saye wato ta hanyar a hada ko a nemo maka shi ma a nemo masa to kaga anan akwai wani aiki da ya shiga tsakani to a irin wannan sai a biya mutum ladan wahalarsa to sai sakon na gaba da ke cewa menene hukuncin wanda ya sa matar aure ta kashe aurenta don shi ya aure ta to kafin ansa wannan abin da ya shafa tambayar baya sai wani kudin takalmi to kudin takalmin da ni ban sani ba shi ma haka yake ko ko a'a shi ko wani abu ne daban saboda ka shi mai tambayar ya kamata ya sake rubutowa idan ya ji ya mana bayani shi kudin takalmin shi ma wani aiki ne idan har aiki aka sa mutum ya yi to babu laifi a biya shi aikinsa in shi ma kawai haka nan wani shi ma zaune ne kawai in ya ga wasu suna kulla ciniki ya je ya kankane ya bake bake a ciki ya ce kuma sai an ba shi kudi sannan zai bari a yi abin to in irin wannan ne to gaskiya bai halatta ba shari'a a tambaya mai take cewa take cewa menene hukuncin wanda ya sa matar aure ta kashe aurenta don shi auren annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bara'a da irin mutumin wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Huraira da Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha wato ba ba ruwan mu da wanda ya bata wa mace mijinta wato ya bata miji matarsa khabbaba imra'atan ala zawjiha wai ya zuga ta ta rika yawan mijinta wasu laifuffuka dan kawai ya sake ta sawa'un zai aure ta ba zai aure ta ba duk al'amarin ɗaya ne ko dan zai aure ta kawai ya sa ta talaka yau mijinta wasu laifuffuka ya ce ba matsala ki je in kin fito ni zan aure ki ita kuma ta samu dama ta rika yau mijinta rashin mutunci da rashin da'a da rashin kirki har ya kasa rike ta ya kasa haƙuri da zama da ita ya sake ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ba ruwan mu da shi to kaga wannan kalmar laisa minna ta nuna maka cewa aikin da yayi haramun yayi haramun yayi duk mutumin da ya sa mace ta wato fito da gidan mijinta suka bata ya aure ta ba a ce auren bai yi ba auren su in har wancan mijin ya saki shi kuma aka aura ba auren yayi amma kuma ya sani cewa annabi sallallahu alaihi ce ba shi ba shi kaga akwai hatsari ba lalle wannan aure albarka ba zai ga abinda wato ba zai ji dadin sa ba kwarai a cikin wannan harka saboda an yi gina ta ne akan sabon Allah ta hanyar sabon Allah ya samu ita wannan mata ka shi ma ba zai ji daɗin zama da ita ba ka wannan abu haramun ne bai halatta ba a musulunci ta sunan ke cewa malam da allah ai mana karin bayani game da haƙoƙin zama a gefen hanya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sahabbansa yake cewa sahabbansa iyakum wal julus bit turuqat ina muku tsawa ku daina zama akan hanya sai suke cewa ya rasulullahi majalisuna walaisa lana buddun na tahaddasu fiha rasulullahi gurin da muke zama ne kuma ba inda zamu je mu zauna mu hira sai anan wato dole ne sai nan zamu zauna da zamu zauna mu hira to ba inda zamu zauna sai bakin hanya tunda ba su da kamfata kamfatan gidaje da za su rika taro na ko filin da za su je su zauna su hira saboda ga sai a bakin hanya kofar gidajensu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ya zama dole ne wa in abaitum illa al-julus idan kun zama kun ci ba za ku iya daina ba sai kun zama fa'atu tariqa haqqahu to ko ba wa hanya haƙƙinta suka ce ya rasulullahi wa ma haqqu tariq menene haƙƙin hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ghaddul basar wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ghaddul basar idan mace ta zo wucewa ko namiji ya zo wucewa ka kubi shi da ka kubi ta da kallo wato ku rike ganin ku ku rage kalle-kalle sannan wa kaful adha da kamewa daga cutarwa kada ku cuci masu wucewa sannan wa raddu salam in an muku sallama ku ansa sannan wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna saboda haka duk wanda zai zauna zai zauna kan hanya to waɗannan haƙoƙi ne na hanya dole ne ya bata haƙoƙinta dole ne ya kasance ba yana bin mutane da kallo ba musamman mata waɗanda suke wucewa ta kan wannan hanya kai rika su da kallo kallo na sha'awa in yi haka to ya cuci hanya ya cuci haƙƙin hanya ba kuma wai mata kawai ba har ma maza masu wucewa na saboda wasu saboda wannan zama da za su rika yi za a rika gulma da mai wucewa wani ya wuce kaga wancan kaza kaza ne wannan ya wuce kaga wancan kaza kaza ne ko a rika duba abinda mutum ya riko a hannunsa dacin masu magidanta in za su so za su riko ko ya riko nama ko ya riko abin nan ce ya so nama zai ke gidansa gashi yau bai zo da namansa ba yau kaza yau kaza to yi wannan ya zama na ku rike ganin ku sannan wa kaful adha kar ku cutar da mutane ku zo ku tattare musu hanya suna son wucewa amma kun cike hanyar ta yadda babu za su inda za su wuce ko sun sai sun kai kaita su wuce kar ku yi wannan sannan kuma ko da za ku ga wani abu akan hanyar da zai cutar ku ku kawar da shi wannan duk yana daga cikin kaful adha sannan kuma wa raddu salam wanda zai zo ya wuce ta gaban mutane shine haƙƙi ne a kansa ya fara yi musu sallama to in yi musu kuma wajibi ne su ansa to ku rika mayar da sallama idan an kai muku sannan kuma wal'amur bin bil wanda wa in kun ga wani abu da ba a kai ba daidai ba ku hana in kun ga wani abu da aka bari wanda ya kamata a yi ku yi umarni a yi to wannan kaɗan daga cikin haƙoƙin sai saboda akwai wasu hadisai da suka zo kamar irin su igasatul malhuf wanda ba shi da wato yake buƙatar taimako a taimaka masa ko kuma ainihin anatul insani alalhamli mutumin da ya zo yake bukatar ta yashi ya dauki wani abu a dora masa da sauransu wanda suna da dan dama wasu malamai sun kai su wajen haƙoƙi goma sha goma sha uku sauraka duk sai mutum ya kiyaye waɗannan haƙoƙi idan yana so ya rika zama akan hanya in ba haka ba to ya haƙura alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi masu duka duka a nan muka karshen shirin a wannan rana ta asabar

ko kuma dai ta kan adireshinmu na imel a fatoyin rahama a tiyawu.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahama da ke dandalin sa zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangona fm da kuma shi malami a dr sheik muhammad sani umar jan lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku sai bashir idris ungwaggo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi wa barakatuhu ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما هُدًى وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا